Que lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena, güey, que lo que quiere esa nena. Qué lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena, güey, que lo que quiere esa nena. Qué lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena, güey, que lo que quiere esa nena. Ella quiere general porque quiere gozar pues. Quiero lo general porque quiere gozar, pues. Que lo que quieres, son? que general porque quiere gozar, pues. Nena. ¿Qué lo que quieres, son? general porque quiere gozar pues eh, nena, que lo que quiere es tan eh, nena, que lo que lo ella quiere querer porque le gusta eh, nena, que lo que quiere es tan hasta la mano nena, que lo que lo ella quiere querer quiere gozar pues que lo que quiere es tan nena. Que lo que quiere es nena, güey, que lo que quiere es esa nena. Ella quiere general porque quiere gozar, pues. quiere son no, Ella quiere general porque quiere gozar pues Baila Porque le gusta Baila Que lo que quiere son nena Ella quiere general porque quiere gozar pues Nena Que lo que quiere son Ella quiere general porque quiere gozar, pues No. que lo que quiere es son. no. que lo que lo quiere querer, quiere gozar, no. que lo que quiere son. no. que lo que lo quiere porque quiere gozar, pues.